moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Evo nas e, u emisiji Zelenog telefona, kako bi mi to lijepo rekli, e, na početku e, Zelenog telefona Hrvatske. Pozdravit ćemo mi, koji obično, našu današnju gošću. Ana Golja je s nama. Ana, dobar dan. Dobar dan i lijepi pozdrav svima. Doista nam je lijepi pozdrav, jel tako? Da, stvarno je. Evo, lijepi je pozdrav s obzirom e, na vrijeme, s obzirom na zeleni telefon, s obzirom na današnji dan, a kako čujem neko nas e, i čeka u autu, da ga vidimo upravo, eto, je to nekako izlet danas u Bakar, e, upravo na ovaj svjetski dan životinja. Naravno, ja se od svojeg količnog ljubimca ne odvajam, tako da kava ide posvuda sa mnom i urede, pa tako i na radio. I mhm. sada ovaj, pridno čeka u, autu i čeka da se idemo prošetati. Tako je, po ovako prekrasnom e, vremenu, ovom prekrasnom danu, večeras nešto malo više e, bure, ali e, idemo naravno još koju riječ možda popričati, s obzirom da se ipak nismo dugo vidjeli, nismo se dugo čuli e, ovaj period bio je nekako e, hunjavičan, e, virozice i svega pomalo, ali sad smo dobri, jo? Točno to, meni je baš drago da smo svi ozdravili jer e, dosta nas je svih pokosila, valjda kako je počela jesen, tako su počele i ove viroze i dosta je ljudi pokupilo te viroze. Evo malo prije smo se malo i osvrnuli na kratak, kratak, doista kratak godišnji odmor, pa možda koju riječ e, čisto znati želja i moja, ali vjerujem i od slušatelja kad čuju o tome e, gdje je Ana bila za godišnji odmor, da tako kažemo. Ugodno sa korisnim, možda. Pa, e, bila sam u Makedoniji mhm. i to smo išli sa autom, tako da smo prošli cijelu našu lijepu jadransku obalu. Mhm i e, pa sve do Ohridskog jezera i stvarno oduševila me je priroda i pogled i more i zelenilo i gore i, i, i jezera i rijeke mislim stvarno živimo na prekrasnom mjestu Evo doista imamo što e, vidjeti e, putujući naravno i našom obalom prepostavljam e, Crna Gora, e, Albanija, Makedonija, Ohrid, kupala si se? Da, jesam, kupala sam se u Ohridu i bilo je stvarno jako lijepo. Ohrid je prekrasno mjesto, svakako vrijedi po, ovaj, posjetiti i vidjeti, ima jako puno i kulturne baštine i prirodne baštine i nacionalni park je blizu, tako da stvarno ima jako puno mjesta koje možemo vidjeti. Tako da ja svima evo, preporučam da otiđu tamo na jedan ovako lijepi godišnji odmor. Evo, vjerujem da uspreko svemu e, se ipak oko bacilo s obzirom na udrugu, e, s obzirom na zeleni... Na profesionalnu deformaciju Tako mislite, da. da se oko <laughs> bacilo barem, ako ništa drugo. Pa, Kakva je situacija kroz ove tri, da tako kažemo, zemlje kroz koje si prošla? Pa, ovaj, moram priznati da e, unatoč svoj to prekrasne prirodi još uvijek vidi se jako veliki utjecaj čovjeka, mhm. što zbog velike izgledanja izgrađenosti, što zbog e, sve, ajmo reći, sve veće izgrađenosti, a drugo je i neodgovorno ponašanje čovjeka koje e, prouzročuje, odnosno koji radi divlje odlagalište otpada i to je ono, onaj najžalosniji dio da zapravo e, umjesto da uživamo u onoj prekrasnoj zelenoj prirodi mhm. ne možemo da ne vidimo koliko je otpada uz nju bačeno, koliko ljudi još dan danas valjda baca smeće kroz prozor prozor od svog auta kada prolazi tamo do onih koji to sustavno rade jer to nije bilo samo nekakva e, jedan, jedna vrećica ili jedna limenka ili nešto. To mhm. su baš bile zelene ili crne vreće od smeća, prepune smeća plus velika divlja odlagališta gdje su bila i građevinski otpad i sve uh, onda nakalemljeno na to i sva drugi otpad. Tako da to je ono što ovaj, što je vrlo žalosno vidjeti i e, zbog čega je meni drago da postoji u Hrvatskoj mreža zelenih telefona Hrvatske na kojoj može svaki građanin uvijek prijaviti bilo kako tako odlagalište i to je zapravo nešto što građani i najčešće e, prijavljuju tako da je i evo u ovih prvih pola godine zelenog telefona znači od 1.1. pa do 36. na mrežu zelenih telefona e, prijavljeno sve skupa 1263 prijave, od toga 457 prijava e, je otpadalo e, na, otpad, to je 36% e, svih prijava, što nam govori zapravo o velikom problemu kojem se čak i mi u Hrvatskoj nosimo a nažalost vrijedi i ono što je južnije to je tužnije pa kad dođete u Albaniju onda tamo stvarno vidite da oni bore jako veliki problem sa, sa njihovim otpadom. Evo doista veliki problema. Nas raduje Zeleni telefon Hrvatske, raduje nas e, svi oni koji su sudjelovali e, naravno i dali svoje podatke e, u ovoj vašoj anketi. E, možda da kažemo nekoliko riječi, ne znam da li imamo podatke ovdje upravo e, po broju pristiglih poziva e, po udrugama, da li je možda, eto možda naša udruga, udruga Žmergo, Ekopan, e, kako oni stoje u tome? Znači, zavisi kako koja udruga e, dobiva e, različitan broj, različiti broj po, ovaj, poziva. E, tu Mergo ima možda manji broj poziva, ali pokriva samo Primorsko-Goransku županiju, dok Ekopan koji mhm. pokriva dvije, dvije županije ili Zelena akcija Zagreba koje pokrivaju tri županije dobivaju puno više mhm. poziva, pa tu već govorimo o tisućama poziva. A, kažem, ovaj, najviše poziva otpada na zelenilo, zatim e, najviše na otpad, zatim je tu zelenilo, to je 177 prijava koje smo imali samo u prvih šest mjeseci ove godine a, i to na zelenim uglavnom u urbanim sredinama. Mhm. I e, sve više je, učest, odnosno sve učestali je broj prijava e, ambrozije, mhm. što govori o tom, što u biti ukazuje i na pozitivan trend e, gradova koji su prepoznali ambroziju kao invazivnu vrstu i koji pozivaju na građane na to da se prijavljuje gdje su mjesta ambrozije kako bi se moglo rješavati taj problem. Mhm. isto tako ne možemo, a da ne kažemo da iako je cilj zelenih telefona da potakne građane da, se, da aktivno sudjeluju i da samostalno djeluju i rješavaju problema u okolišu, da još uvijek jako veliki broj građana koristi zeleni telefon samo na prijavljivanje bez, e, znači da, da samo da nama kaže e, u, čemu se nalazi problem bez da bi da, skupa s nama dalje rješavali problem ili uz naše savjete sami rješavali problem e, ta, što govori da i jako puno ih je anonimnih mhm. što znači govori o tome da mi najviše još uvijek rješavamo samostalno probleme i da se još uvijek građani nekako boje određenih institucija. A, ovaj, inače u Žmergu uglavnom imamo najviše poziva s područja opatije rijeke Kostrene. Mislim da je i radio emisija pridonijela upravo tome da se, ajmo, da kažem, proširimo van ovog opatijskog prstena. tako da evo, dobivamo i, i širih, ali uglavnom sve iz urbanih sredina. Jako rijetko imamo zapravo e, Eh, van, odnosno ruralne sredine. Mm. Eh, I da većina prijavitelja kod nas prevladaju žene, što je isto vrlo zanimljivo. Ovaj, ne znam zašto, ali tako je. Tako da, ovaj, eto, doista, čisto neka statistika koja nam se evo, pojavlja. U svakom slučaju, eh, doista je, vjerujem tako, jer ne znam, prošli puta smo isto razgovarali o tome, ovih proteklih dana, tjedana, nešto što je meni isto pljenilo izuzetno ehm, pažnju i želju da opet e, nazovem 072-123-456 i prijavim nekako u ovom vremenu ljeta, jeseni, mijenjaju se, ljudi recimo prodaju stanove e, i onda se iz tih stanova sele, bacaju sve stvari vani, e, tu je masa, masa toga gdje treba ipak na neki način to prijaviti bez obzira čaše, tanjure, roba, torbe, to je sve po cesti. Da, to je jedna od stvari koja Eh, koju građani bi zapravo trebali postati svjesni da to nije ponašanje eh, kojem nije pravilno ponašanje. Danas postoje reciklažna dvorišta, sve te takve stvari trebamo odnositi na reciklažna dvorišta, trebamo ih čim više koristiti. Eh, isto tako mobilna reciklažna, mobilne reciklažne jedinice, znači kamione koji, koji idu okolo, pogledajte kada dolaze i planirajte znači rješavanje takvih materijala, robe, stvari, rješavajte se u to vrijeme kada vam je... To je strašno kad vidiš po ulici da to leti, da to stoji, a osim toga, e, vjerovatno u zgradama gdje postoji nekakav kućni savjet, bi i ovlaštena osoba zgrade trebala znati ili pozvat baju ili bilo šta drugo. Koordinacija sva to skupa treba je na svoj način malo e, poboljšati, bih rekla, taj sustav. Da, e, mislim, definitivno ako zove zgrada i ako se svi građani E, odnosno svi stanari e, dogovore da pozovu baju, definitivno pojeftinjuje stvar zbog toga što ćete onda podijeliti troškove. Ali isto tako i svaki građanin može na svoju inicijativu bez ostalih stanara zvati da mu, se, da mu dođe e, baja i sve bacati u baju. Znači to je stvar samo našeg kažem, našeg pravilnog ponašanja, naše osobne volje da mhm. djelujemo sukladno propisima i zakonima. Evo, naravno da je puno toga i da smo svi zajedno ipak zadovoljni da je ta svijest koliko toliko proradila, da taj broj telefona ulazi u, da tako kažem, uho ljudima i e, da ga uvijek e, na neki način treba znati. Najlakše je ipak nazvat e, i nešto prijaviti nego da se čovjek, ne znam, zgraža, šuti, gleda, ide dalje, okrene se, ide dalje kao da se ništa nije desilo. Da, ja se slažem. Znači, e, ako ne želite sami reagirajte, mhm. reagirat i početi rješavati taj problem ili ne, znate kako ili nemate vremena, za to i postoji ovdje mreža zelenih telefona 072-123-456 je broj telefona koji možete uvijek nazvati. Spojit će vas na vama najbližu mhm, udrugu mhm. koja će onda krenuti u rješavanje tog problema. ono što uvijek ponavljamo, znači nama treba lokacija, treba uzrok, E, treba e, vrijeme kada se nešto dešava i e, koliko dugo se dešava, tako da mi možemo onda čim točniju prijavu napisati kako bi mogli to prijaviti i kako bi nadležne institucije mogle čim prije krenuti u rješavanje problema. Evo, u svakom slučaju još ćemo se kratko samo informirati, a vezano je za, za čišćenje, znamo što se desilo negdje pred ljeto i zašto se nije ni plava zastava sredstava dodijelila u Kostreni, e, a vezano je bilo za e, urinje, za ono izljevanje e, nafte. Možda kratko da, da se informiramo kakva je situacija, imate li informacija? Znači zadnje informacije su bile da je to sve skupa počišćeno. Nažalost e, nismo nikada dobili informaciju e, koji je točan uzrok i da li, da li se e, da li ima indikacija da će se to ponavljati dalje. Mhm. Ali da, to je definitivno bio u, svi, u svom moru prijava u Žmergu definitivno definitivno najveći problem koji nam je e, bio prijavljen i koji je bio prijavljen iz različitih mjesta, ne samo e, sa područja Kostrene, već i sa Cresa gdje, koji su mhm. indirektno imali isto ovaj, znači, zagađenje. Evo, idemo sad nešto i do telefona, nekog imamo na liniji, pa da čujemo tko je s nama. Halo? E, dobar dan, Milena, pri telefonu. Dobar dan. Evo Milena, e, da vas lijepo pozdravimo, lijepi sunčan dan, a da čujemo koji je razlog e, vašeg poziva. Pa zovem jer sam za vikend bila na, u šetnji sa djecom na Lisini i vidjeli smo divlje odlagalište smeća. Mhm. Krenuli smo tamo iz Rukavca na Makadamsku cestu mhm. prema Lisini i već tamo negdje e, mhm znači na ona polukružna i koja se spaja znači na Makadamsku cestu na Lisinu, već na samom početku te ceste neko bra, bacio branik, mm. a poslije na polovici, tamo nakon negdje jednog cica kilometar, neko je iskopao u rupetinu i unutra baca sad raznoliki otpad, svašta smo nešto vidjeli unutra. Mhm. Mislim, ta brižna lisina sva je uvijek zatrpana sa smećem, pa evo, neko se opet usudio to raditi. Mhm. Hvala puno na prijavi, ovaj, drago mi je da ste prijavili to, iako moram priznati da mi nije drago da opet da, da neko zagađuje lisinu. Lisina je inače proglašena kao park šuma i kao takva ima određen status. to je isto tako mjesto koje je Žmergo eh, čistio u, dvije, u dva navrata i ja ne znam u koliko navrata prijavljivao na inspekcije i na komunalni redar i to je nešto što nažalost još uvijek nismo uspjeli zaustaviti a, i to je vrlo žalosno i vrlo štete jer je to jako lijepa šetnica ovako kad se želite ići prošetati sa kućnim mhm, ljubimcima, mhm, sa mhm. djecom jer je jako lijepo prohodna, lijep je okoliš i žao mi je evo da neko bavlja Hvala puno Milena na pozivu i hvala puno na prijavi. A, prijavit ćemo to komunalnom redaru i nadamo se da će se vidjeti uzrok, odnosno uzročnik i da će se to čim prije sanirati. Hvala puno. Do slušania. Hvala vám. Do slušania, pozdrav. I evo čuli ste u svakom slučaju e, jednu od e, prijava kako to zvuči, vjerujem da i vi svi ako imate e, ovako nešto za prijavi da ćete to učiniti, znate broj 072 123 456 i evo ovaj puta isto tako jedan otpad u zelenilu u šumi na e, lisini. Tako se ta statistika otpada e, zapravo povećava. Povećava, da. na ovaj način, a mi ćemo sad kratko otići do jedne pauze i onda ćemo otići na jedno e, zanimljivo događanje i to u opatiju. O čemu se radi malo, malo kasnije. Zraci oblaki bura raste pez goru, smiluje se nebo, spusti plavo moru. Moj se kvarner celi, za srebri zaplavi, za blišči na suncu, da naš biser pravi. A kad čuju se zmora, zvuki mojega kraja, za sopu sopele, glasi zavičaja Kad dušu podraga te mora I mi se stari još javi pred Primori moje Kačuju se zmora, zvuki mojega kraja, za sobu so pele, glasi zavičaja. Kad dušu podraga, tepli dih mora, im ih se stari još javi pred sam. da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I evo nas u drugom dijelu današnje emisije i e, kao što ste u prvom dijelu mogli se malo više upoznati sa prijavama građana na zelene e, telefone Hrvatske, Sad ćemo otići e, upravo do današnjeg dana. Današnji dan je Svjetski dan životinja gdje udruga Žmergo i Azil za pse, Društvo za zaštitu životinja Rijeka imaju akciju o pati ispred tržnice na koju još uvijek svi vi koji e, sad ovo slušate stignete budući da je ova akcija do 13 sati ali možete to napraviti i na drugi način, nakon ovog vremena otići u udrugu e, Žmergo ili u azil i svoje e, donacije donijeti. Naravno, e, kako poručuju iz Žmerga, ne budite ravnodušni i naravno vidimo se. Možda sada da se kratko upoznamo sa ovim danom, s ovim danom, svjetskim danom životinja. Kako je došlo do toga? toga, kako je to baš četvrti eto, listopada. Možda nekoliko riječi da, da, da se podsjetimo i mi i naši slušatelji. Pa evo, ja bih voljela da nam više o tome kaže naša volonterka Justina Kotra. Mhm. Ona je jedna od europskih volontera koje s nama u Žmergu provodi godinu dana mhm. i koja je odabrala upravo ovu akciju kao njezin personal project. Znači svako od volontera koji dođe preko Europske volonterske službe sebe eh, mora odraditi jedan svoj osobni projekt i mhm. Justina je ovo odabrala kao svoj osobni projekt što je meni vrlo drago jer su meni životinje jako bliske pa evo možda da nas ona više upozna sa eh, znači sa našim eh, sa našim danom i odnosno sa svime ovime što danas radimo. Justina, se čujemo? Mm, da, da, da. da. Dobar dan. Dobar dan Justina, evo pozdravi sa Pomorskog radija Radio Bakara. I još jedan pozdrav ovdje <laughs> stiže i od, i od grofa. E, naravno, e, evo upravo tako kao što je Ana i rekla, malo da se upoznamo e, sa svjetskim danom životinja. Možda da nas svi kažete nekoliko riječi o tome. Da, ovaj dan se slavi e, svake godine, 4. listopada, a ove godine nasza odruga je odlučila da prikupljamo stvari za jedan azil koji se nalazi u cestu Viškovo rijeka. E, I tako smo sad na tržnici, e, jesmo tu do 1 sati mhm. popodne i imamo već mnogo stvari, ludzie są baš ljubazni, zainteresowani naszą akcją. Čak smo imali e, i specijalnog gosta, gradonačelnika Opatije, tako smo e, svi zadovoljni e, da se čuje o našoj akciji. Mhm. Evo, baš sam vas to pitala da li ima odaziva, da li je došlo puno ljudi, da li su azil dobio puno darova? Da, još čekamo na više, ali sad imamo mnogo, mnogo darova, imamo deke, imamo mnogo ručnika, imamo hranu, imamo čak i ne e, znam kako se kaže, loptice za tenis, mnogo ih imamo. <laughs> to će vam igračke. kava maznut. kava sigurno. da, e, tako, da, baš mi je drago. Nisam, znači, znaczy, čini mi se da mnogo ljudi će doći, ali da, baš sam zadovoljna. Super, baš mi je drago da si zadovoljna sa time kako prolazi dan. A, da li se, e, šta bi još trebalo donijeti? Šta da poručimo našim slušateljima? Šta još da donesu? Što, što je onog čega manjka? Što možda ljudi da nisu? Sane, naravno, možda neke madrace, pošto imamo nekoliko, ali mislim da možda je mhm. malo I još ručnike, još neke sigurno, možda neke povodce, ogrlice. -hmm. ili mhm. neka sreća protiv nametnika možda. Mm -hmm, Ili ležajeve za pse, sve, što se može iskoristiti. Super. Sve je dobro, došlo. Evo, sve je u svakom slučaju e, dobro došlo. Kako se Justini sviđa u Opati? Danas je prekrasan dan. A, je, da, i super. <laughs> Malo sam se plašila da će padati kiša, ali vreme je prelijepo, Opati je super i baš mi je drago što sam došla i da sam imala priliku da napravim ovaj projekt. Evo. Baš mi je drago. Evo, čestitamo vam naravno na tome i vjerujem da će takvih projekata u vašem životu i udruzi Žmergo biti još jako, jako e, puno. E, još za sami kraj, Justina, e, kako je u Poljskoj? U Poljskoj? Kakva je tamo briga o životinjama? myślę, mislim da slično. Ljudi misle, misle on ima, im, ima mnogo akcije, ima mnogo, mislim, previše azila i previše napuštenih životinja, to je, mm -hmm. mislim, to je baš tužno, ali ljudi pamti, pamte mają i, i mislim da je slično kao, kao u Hrvatskoj. Da mhm. se misli o njima i da se brine o njima. To je važno. Evo, u svakom slučaju e, na vama je da pozovete još jedanput e, sve naše slušatelje da dođu u Opatiju ispred tržnice, u Žmergo ili u Azil i naravno pomognu današnjem obilježavanju svjetskog dana životinja. Justina, možda bi to mogli reći na poljskom, da čujem kako to zvuči. Na poljskom. Može? <laughs> E, da. prosimy wszystkich e, zainteresowanych, żeby przyjechali albo przyszli z różnymi darami, z jedzeniem, z ręcznikami, z wszystkim, co może być wykorzystane w schronisku. Evo, bila je, bila je to naša e, Justina Kotra. Kotra. Hvala Kotra. lijepo na javljanju i vjerujem da će hvala poslije lijepa. ovoga biti veliki odaziv ljudi. Nadam se, hvala, hvala lijepa. Pozdrav. Hvala puno. Hvala. Evo, u svakom slučaju e, čuli ste i kako smo i mi zajedno sa udrugom e, Žmergo, sa zelenim e, telefonom, danas obilježili svjetski dan životinja. Vi imate svoju priliku, kao što ste mogli i čuti, doći iz pretržnice Opatija ili u udrugu Žmergo ili u sam azil uz cestu Viškovo Kastav i naravno donijeti nešto od što vam je e, Justina e, rekla. E, ja bih rekla da. nemojmo zaboraviti da postoji tu i puno drugih azila. Naravno jednom akcijom ne možemo pokriti sve azile, ali i drugi azili trebaju našu pomoć. Tu je naravno azil Lunjo i Maza iz Lovrana, imamo i azil u Liču i imamo i drugih, puno drugih udruga koje se bave sa životinjama, koje nemaju azile, koje po doma u svojim kućama kućama čuvaju životinje. Najveći problem su tu uvijek mačke za kojih azil uopće ne postoji mhm. i gdje volonteri zapravo te male mačiće odhranjuju i čuvaju doma do udomljenja. Mhm i uvijek ti volonteri i trebaju ekstra ruku i ekstra novac i ekstra hranu, eh, tako da eh, pogledajte eh, u svojem okruženju koja je vama najbliža udruga za, za zaštitu životinja ili azil i nazovite ih i pitajte na koji način možete pomoći. Evo, u svakom slučaju ovo je pred sad jedna od pomoći, ja vjerujem ako bude čega i previše da će ovaj azil, odnosno društvo za zaštitu životinja životinja rijeka i sad e, sve ono što dođe e, uputiti i ostalima u našoj Primorsko-Goranskoj županiji. Osobito mislim da je e, ovaj azil na Viškovu u najkritičnijem stanju. Ne znam da li su se izbrinuli svi oni psi koji su ostali gore. No, to će biti tema jedne od naših, vjerujem, sljedećih emisija a isto tako možda jedna od e, sljedećih e, akcija. E, Ana, na samom smo kraju, naravno pozdrav svim našim ljubimcima, svim životinjama, upravo na današnji dan. Vjerujem da smo i mi na ovaj način nekako obilježili i uputit ćemo njim čestitke, barem preko ovih naših kućnih ljubimaca. Naravno. E, imamo li još e, nešto za sami kraj današnje emisije, možda kakva najava za jednu od sljedećih, e, možda kakva zanimljiva tema ili još jedan put da kratko podsjetimo naše slušatelje na broj zelenog telefona. Ja bih rekla da, e, da definitivno treba podsjetiti ovaj, slušatelje na broj zelenog telefona 072 123 456. Uh -huh. Možete nam pisati uvijek i na e-mail, to je zeleni telefon monkeyzmergo.hr eh, se tako možete zvati u sam pomorski radio eh, i ovom prilikom eh, pozivam vas da vi nama diktirate isto neku od narednih tema u zelenom telefonu, što je ono što želite vi čuti i o čemu želite raspravljati. Mi smo uvijek otvoreni. Recite nam temu ili recite o čemu želite pričati. Pošaljite nam upit, pošaljite prijavu. Evo, vjerujem da ste e, svi čuli, vjerujem da vam je danas e, bilo e, zanimljivo biti u emisiji Zelenog telefona Hrvatske. Ipak ovih 1263 prijava građana, vjerujem da smo svi zajedno tome pridonijeli. A za sami kraj, kao i obično, pozdravit ću Anu Golja iz udruge Ežmergo, naravno sve one koji su nam se danas e, javili, gospođu Milenu i e, Justinu Kotra koja nam se evo javila sa tržnice Opatija. Pozdravit ćemo naravno realizatora današnje emisije Maroja Mustapića i kroz emisiju vodila Alenka Denona Mustapić. Do slušanja u sljedećem zelenom telefonu. Isso. sabe? da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio, more. Pomorski radio, radio Bakar 95,8 MHz.